radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, l'edició 295 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Uh! vamos de carnal, arranca el pim-pam-pum quan estem en directe des del casal independentista i popular Can Capablanca, en directe des dels estudis de Rai Trama, arriba una nova edició del programa de música combativa, el pim-pam-pum, que arriba a l'edició 295, com dèiem, amb moltes ganes i amb molta empenta de que això funcioni. Avui als estudis de Rai Trama ens acompanya el que no pot faltar mai, el que tira temazarranganos brutals i el que fa que aquestes màquines infernals funcionin, és el nostre reverendo tecles, és el nostre Ricky, la Gardela de Mollerussa i el boi millor de Bellpuig. Què dius, bonic? Et, passes pel forro el que et vaig dir a l'últim sí, programa, sí, eh? Ja, vale, saps, vale. ja vas veure que no m'ha influenciat gens ni mica. Doncs <laughs> pues molt bé, Isma, molt bé. Aquí un programa més. Eh, amb, un, amb una persona aquí al meu cantó que em fa molta, molta, molta il·lusió que pugui uh, tornar. Sí. <laughs> Increïble, increïble. I tu què, Isma? Com, jo com jo agustamente. Mira, avui eh, vinc eh, així amb, amb el cor dividit perquè tinc la, la meva pelluela, la tinc a casa, que està una miqueta així convalescent encara, que la van operar i amb... Molta força. I tant que sí, molta, molta força, força li hem des d'aquí a, la, a la Noelia i un fort petonet. I res, el que deia el, que deia el Ricky, avui als estudis de Trama també tenim el nostre company de Barberà, aquest que tira uns temes zaranganos que fan reventar els ciments de Can Capa, és el nostre Pau. Què dius, guapo, com estàs? Hola, bona tarda. Bé, molt bé, home. Se us nota còmodes, eh, realment. Esteu aquí a costet, realment. Sí, sí bé, va. Si està, si està bé el casal, clar sí. que sí. Sí, sí, està genial. Molt bé, doncs... Sí, noi, sí, sí. És casa nostra, això. Eh? Sí, sí, mm. és, la nostra... és el nostre cau. I tant, i tant que sí. Aquí, aquí són millor se'ns dona fer programes. La veritat és que quan, quan no estem davant de públic estem molt menys pressionades i es nota perquè hi ha una distensió diferent i hi ha una complicitat diferent, ens mirem més als ulls. Ens veiem i... més cara a cara, és sí. el que anava a dir també. I sí. tant que sí. A la pim-pam cueva. Molt bé. Per aquelles que no sapigueu, el Pim Pam Pum és un programa de música combativa, reivindicativa i alternativa, eh, radiat en català, perquè és la llengua la que ens van ensenyar i perquè és així com ho volem fer. Eh, fa gairebé 10 anys que hi som, avui estem a 17 de gener, doncs el dia 22 de gener serà el dia que, que va començar la primera, la primera edició del, del Pim Pam Pum d'un 2009. En farem 10 el 22 de gener. Sí, uh, sí, sí. 10 anys. Però ho celebrarem, ho celebrarem una miqueta més tard, ho celebrarem el dia 16 de, de març amb un festimbolo bolo aquí a Can Capablanca, que farà també 16 anys al casal independentista, perdó, 16, 18 anys. 18, 18 ja. I, i això, nosaltres farem 10 anys i el programa 300 i, i us estem preparant una, una sèrie de sorpreses ben... ben en... Ja es va perfilant, eh? Sí, sí, sí. Aquell, aquella marabunta d'incògnites que teníem es van perfilant poquet a poquet. Clar que sí. Mica en mica les anem dissipant. Aviat podrem treure un cartell i tot. I tant que sí, aviat, sortirà. Mireu, eh, aquest programa el dediquem eh, a la lluita feminista contra l'odi feixista, que és una campanya encetada recentment pels col·lectius feministes contra l'odi creixent de l'extrema dreta, contra el feixisme ni un pas enrere, feministes antifeixistes no passaran. La campanya la signen Hora Bruixa, el col·lectiu de dones de Barberà, Justa Revolta, Feministes de Gràcia, Afrofèmines, La Bala Feminista, eh, Grup Feminista eh, Voltreganès, la xinxa feminista, Bullanga feminista, la ruda, la filadora, la trama, cursenques dissidents, acció lila, col·lectiu catari, cau de llunes, eh, quart creixent, eh, caràtides, eh, reba, Fúria Feminista i Torreta Violeta. Caram. I també, també, també volem dedicar aquesta edició 295 a les 16 detingudes ahir, de moment, per la policia espanyola per la cooperació de, amb la cooperació dels Mossos. L'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, el de Salrà, Dani Cornellà, dues activistes del CDR de Girona i tres militants de l'organització política juvenil La Forja, una membre del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, CEPEC, e de la Universitat de Girona, i un militant de la CUP del municipi de Quart, acusades de, de desordres públics per l'ocupació de les vies de l'AVE durant l'aniversari de l'1 d'octubre. El nos ni una més, prou repressió, també, tombem el règim. Aquesta és la dedicatòria que avui fem eh, al Pim Pam Pum. Uh, no podran amb nosaltres i des d'aquí la màxima solidaritat amb totes les represaliades i la màxima solidaritat també amb aquesta lluita feminista contra l'odi feixista. Espectacular la campanya que han, que han engegat les companyes, que, que s'escampi com la pólvora, clar que sí. Bueno, dit això, passarem a, a, a lo nostre, a lo que ens agrada, que és eh, portar-vos, buscar i portar-vos els millors temes zarranganos que, que tenim preparades per totes vosaltres. Vull dir que lligueu-vos bé els cinturons, que el pim-pam-pum comença tot seguit. Va, el primer, la primera va la, la descarrego jo. Porto una cançó de La Raíz, oh, amb la oi. col·laboració de la Rosalén. Eh, el videoclip el podeu veure a la nostra web, allà a la, a la dreta, a la secció videoclips molt xulo gravat. És una cançó que, no? que ja existia, Isma? Sí. I sí, sí, sí. l'han tornat a, a fer així un vídeo a l'aire lliure en, en acústic, molt, molt xula. Així com la de Zoo l'altre dia, no? Més o menys, així refeta. Eh, sí, Bueno, no ben bé, no, però, però sí, és la mateixa eh? cançó re, refeta amb la col·laboració. Ah, mm. Com més tranquil·leta, més eh, en acústic. Clar, ens ho deixem per poder començar bé, no? Perquè, si clar, no... clar, perquè saben que aquí el pim-pam-pum comencem tranquils i... I acabem esbarats. I acabem esbarats i ens ho posem fàcil. <laughs> Vinga, va. Som-hi! Ah, la cançó es diu La hoguera de los continentes. Ara. Un, dos, tres, sí... esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco. Entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es cipre sangrante de arte, arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos y el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Cuba con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros de Alejandría. Y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. un trozo de que a mí me tocó. Mueve su vientre Estambul, entre notas tu viejo laúd. Despiertan serpientes que el tiempo durmió. en un trozo de hoguera que a mí me tocó. Hay libros de Alejandría y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar a África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón, los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la vela de los continentes, gritando también tenemos corazón, los desafinados, cantamos para levantar la marea. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón, los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente. Volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. Quina joia per començar, Ricky. Quina joia, quina guapada de cançó amb la Rosalén, amb la veu tremenda de, de la Rosalén i, bueno, i tota l'essència de, de la cançó ja prèvia de, de la raïf. Que ho han deixat, eh? Sí, sí, ho, ho van deixar amb uns bolos brutals, espectaculars, de milers i milers de persones i, i bueno, algun projecte ja ha sortit més enllà de la raïs amb algun dels seus components i els seguirem bé la pista, aquesta colla. Ai, ai. Molt guapa, molt guapa la Molt guapa, i el vídeo també, allí, mm -hmm. molt, molt tranquil·let, molt, molt maco. Sí, sí, Fantàstica, fantàstica, tranquil·leta, com ens agrada aquí. Jo, jo avui vinc que... una miqueta esbarat. Ja sí, veureu, no, sí, no vens amb tan maco aquí, tan melodia, tan ben no, entonat. No? no, ja veureu que és una miqueta més, més, més jauria, perquè porto ah. tremenda jauria. Oh. Mare meva, quin temacleisme que sí. me'l vas passar i, sí, sí, i sí. quasi m'explota el cap. Sobretot amb el, aquest sí que és per veure en vídeo. Sí, el vídeo està el molt guapo, molt guapo. Molt. També, està la, també està a la nostra pàgina web, a radiotrama.cat, i són Tremenda Jauria, el grup de, de cumbia, punk i reggaeton de Madrid, amb MC Chucho a la veu, a la guitarra, al charango i a la producció electrònica, MC Machete a la veu, al guiro i a la producció electrònica, MC La Rata a la veu, al baix, a l'acordió i a la producció Eh, electrònica i Ganja DJ que fa, fa, de, fa de DJ als, als lives, als concerts. A més, no, no venen soles, venen molt ben acompanyades per l'Helena Caballero, més coneguda com la Basso, femsi bilbaïna de rap feminista, la Jazz Woman, aquesta femsi valenciana i component de Machete en Boca i del col·lectiu musical Periferia Norte, i la Neguria, que és una cantant bilbaïna de hip-hop i, i ragamuffin. És un temazo que va sortir el 15 de gener d'enguany, avançament del seu nou EP, que dedico molt, molt especialment a la meva estimadíssima companya de vida, a la Noelia, a la meva jabatilla, a la meva lluitadora, que avui no, no està aquí, però quan, quan no ve sempre li, li dedico una cançó i li envio un fort petonet per tu, va, carinyo. I és un temazo que porta com a títol Aquelarre. Aquelarre. Tremenda jauria mm. que no en pistonada, ben acompanyades de la Basso, Jazz Woman i Aneguria. Espectacular tema no aquest aquelarre. Totalment. vaig veure el videoclip i em vaig quedar <laughs> astorat. Eh? molt guapo, molt guapo. El videoclip allà jugant a futbol, bueno, el que faci falta. Sí, sí, sí. Un freestyle, freestyle mm -hmm. increïble, el, alguna d'elles. Mm. Sí, sí, sí, molt bé, molt bé. Molt Tio, bé. Isma, això no es fa, eh? Vull dir, això no és manera de començar. És Abans que... havíem parlat i havíem dit de fora d'antena, bueno, què porteu? Una mica calmat, no sé què, no sé quan. Sí, jo calmat, jo calmat també. No, sí, i... ja veieu que calmat que ha vingut l'Isma. <laughs> jo us ho dit, que venia bueno, una mica desbarat, però bueno, sí. tot, tot ho farem. Tot ho farem. Bueno, Se bueno. Segur que no defallirà la teva. <laughs> Pau, què ens portes, bonic? Bueno, per, per acabar aquesta primera ronda? Exacte, per acabar la primera ronda, doncs vinga amb la cresta ja, així per començar. Sí, eh? Sí. El que venia tranquil. <laughs> Exacte. I tu t'estaves queixant? Sí. sí. sí. que ets a la cresta, eh? Vull dir, això és... Nah, vale, vale. Més, és més cantautor, eh? És, eh, de fet, és flamencore, eh? ens ens anem cap al sud. Hòstia, flamencore, eh? Que, eh, flamencore, això sí que no ho eh? havíem escoltat. Sí, sí. Bueno, això ho defineix ell, vull dir que fa el que vol, evidentment. És Erpisu, Erpisu. Que, és, que crec que no ha sonat, és un, un noi un punqui de, de la zona de Càdiz. De fet, és de Chiclana de la Frontera, o alguna així, que ni ho coneixia ni ho coneixeré, em sembla. Al costat de Cai. Sí, <laughs> exacte. I rei fa punt reivindicatiu i aleshores ha fet un parell de maquetes, el 2016 o sí, i, i realment doncs, és punky molt tirant a, a crosta, quasi. Vull dir, realment... <laughs> No, és, és, realment fa unes lletres molt, molt, molt reivindicatives, intentant um, tocar on fa mal, el que s'ha de fer, i perquè us imagineu una mica, és rotllo, doncs, com Tachita és des del, de la rombeta, així, una mica skin, doncs amb, des del punk el que és el flamenco. Vull wow. dir, aviam si us agrada. I la cançó, perdoneu, és simplement A, de... Ah, doncs ja us podeu imaginar de què és. Siria llena Afganistán, pero los de Yemen no salen la tele y un en nombre de la paz. Quien vende las armas, que nadie se entere. Negra, negra mi bandera, sin corona ni estrella, como los ojos tristes de los niños en una guerra. Negra como mía, que ha llevado tierra, mi bandera no alumbra, le da luz la luna llena. Mi bandera no tiene ni escudos ni colores, y es para los sin patria, bandera de los pobres. Será un día la cara de vuestras religiones y es autoritaria como como una tormenta, la noche sin estrella, y en la bala perdida que tira tu metralleta, negra pura fría, como aquella cueva, usaban bandoleros para esconderse por la sierra, negra como peones que dan a cada reina, también será la tumba para los que gobierna, bandera que saída con aire de revuelta, con una sola letra, cuántas cosas dice ella, ella pura libre, tiene alma guerrera, quizá yo no lo vea, a lo que no me día de soñar que paloma. soñar que palomas vendrán. Prepárate para la guerra si quieres la paz utopía para ti, para mí la realidad. Voy a cantar Tremenda, tremendíssima, tio, Arpisu. Sí, sí, Arpisu. Que guai, tio. M'ha molat eh? molt, m'ha molat molt. Ha d'anarquia, clar que sí. Sí, tant. És que és un descobriment, almenys de part meva, acabat de fer. Just recent, recent, recent, perquè fa poc vaig veure uns cartells d'uns grups d'això de, de punk flamenc i tal, vaig dir, eh, vaig a mirar aquí una mica què tal. Quina gran troballa. I vaig escoltar això i vaig dir, mare meva, però si això és impressionant. És impressionant. A més, comença molt tranquil·let com un cantautor més, per mm. dir-ho d'alguna manera, i després amb, amb mitja cançó venga, sí, li foto sí. un, un acceleron molt xulo eh? podríem haver posat la serra aquí grandíssima proposta Pau, de, de debò que sí, molt guapa gran sorpresa la que ens has portat avui al Pim Pam Pum us celebrem per tot l'ual aquí a Radio Trama el Pau està motivat per, amb les cunyes eh? Li, ah, de les sí, cunyes, ho hem sí. de tornar a implementar com sigui això sí això ho farem, eh? ho farem. en breu ho farem, i tant que sí. I com qui no vol la cosa m'acaba la primera ronda, que bàsicament, perquè avui no ha vingut ni el Manolo, ni l'Eric, ni avui, l'Aquel que va venir, certament, ni la Noé... Certament, avui trobem a faltar les companyes que no hi són, com sempre els enviem des d'aquí una forta abraçada perquè tornin ben aviat, el Manolo em consta que la setmana que ve segurament sí que vindrà, i l'Eric també, i també. No, sé, si, no sé si es va posar l'alarma al mòbil, però almenys a l'agenda s'ho va escriure. <laughs> Ah. I, I no s'adormirà, i portarà un gran llibre combatiu com és oh. propi d'ell. Clar que sí. Clar que sí, en tenim ganes. Sí. I estarem tots aquí. I tant que sí. Forta abraçada, companys. Tots. Molt bé, doncs més música combativa. Continuem en aquesta edició 295. Arranca la segona volta, arranca la segona ràfaga. El primer en tirar-la és el mestre Tecles, que portes bonic. Jo us porto el Niña de Bacle, o Niño de Bacle, perquè és amb, amb X. Ninch. Ninch. Ninch de Bacle. <laughs> Ninch de Bacle. <laughs> És, eh, ja que l'altre dia em vas presentar com el que sempre portava alguna cançó pro-vegan i Exactament. I quan ho vas dir vaig dir, joder, ara fa uns quants dies que no em porto cap. <laughs> M'has pillat. Avui sí. Que ha fet sí. temàtica, no? Directament? No, no, no, no, no, no, no. no només aquesta, però, uh mhm. -huh. però aquesta... aquesta mm, no escolteu la lletra perquè, perquè us, us deprimirà, oh. si no. Els que sou vegetarians o vegans la podeu mm -hmm. escoltar tranquil·lament, que no, no us passarà res. <laughs> Però els carnívors absteniu-vos d'escoltar això perquè us pitaran les orelles. Es diu todos... Aquí tot va mequis, eh? Perquè és todos, todas... Toda, todos los animales seremos libres. Todas les... Uh, eh, bueno, sí. Mm -hmm. Hombres, mujeres, animales i animales. Ara, ara. <laughs> I això està extret de, del seu disc que es diu Hoy, aquí, ahora, i no sé de quin any és, perquè hi ha molt, molt, molt poca informació mm-hmm. d'aquesta mm. penya, almenys jo no l'he sapigut trobar, però sí que sé que són de Xile, Sí, oh. està el, el Manolo n'estaria orgullós. Sí, Manolo Aken. Estem amb el filón de Xile, que no hi ha manera, eh? No hi ha eh? manera I de, el no de que s'acabi. Sí, sí hem de tirar-les totes abans de que el Manol, que segur que la resta de grups, els que no posem, els posarà els ell, eh? posarà ell. Eh, els té tots allí ja preparats. Ja ho va dir, ja ho va dir que, que estaria temps sense portar res més que no fos de Xile. <laughs> Quina feina devia fer, eh, allí el cabron. Molt bé, molt bé. Doncs pues mira, catem això, Niña de Bacle, Todos los animales seremos libres. Fum-li, Seitan! No quiero una liberación de la humanidad, prefiero una liberación animal en su totalidad. No solo pienso en mi raza, mientras otras por diversión se les caza, se les apresa por comida, genera en su interior un sentimiento suicida. Lo sabes si prefieres ignorar, prefieres su cadáver saborear. El humano no es el único entre jaulas y barrotes, sino también el muerto que vence en los escaparates. ¿No te has preguntado cómo es que he vivido antes? Enjaulado, preso, desesperado por fugarse. Por fugarse. Víctimas hasta cierto punto desde pequeños nos impusieron su conjunto de valores. La estupidez de creernos amos y señores de todo lo que a nuestro alrededor se mueve. Así crecemos crueles y vemos normales todas sus atrocidades. Pero si te crees crítico y consciente de la tortura, eres cómplice. Pienso un poco antes de hablarme de libertad, que para nosotros la liberación debe ser total. Los animales no son objetos, no son posesiones, no son un negocio que alimente tus ambiciones ni tu estómago. No me hables de amor si la muerte. No me hables de conciencia si sigues indiferente. Y antes de encontrar el paraje deseado, destruiremos a los que como animales no han negado. Y antes de encontrar el paraje deseado, destruiremos a las que como animales no han negado. El día que me miré al espejo y situé mi existencia irreversible guerra contra el presente. Asumí los costos y gasté inevitable de un miedo y tensión permanente. Concluimos mil veces después de éxito y derrotas de que a toda autoridad hay que destrozar. Pero en la mano tenía una hamburguesa manufacturada con el dolor de algún animal. Animal como cualquiera de nosotros que sufre, siente, se alegra, temoriza y quiere respirar. Sí que un bastardo verdugo lo tortura y descuartice a su crías para comer o coffee comercial. Señor rebelde, pensador, monista, me paseo su básico pensar, pero me das igual. Así que bien, desde ahora en adelante la guerra contra la autoridad para nosotros considera liberar. No solo a nuestros presos, sino a los reos que tenemos en la civilización torturado esperando el final. patético proyecto de cambiar a la gente y a la sociedad Lo de construir un nuevo mundo que le dé prioridad a la felicidad. No te lo compres, cubo en tu cara cuando te bule de merece a quienes no consumen nada. Animal que pelean día a día en contra de sí mismos por la liberación total. Porque no queremos volver atrás como vos, perkin que criticáis al que quiere dejar de ser una maldita autoridad? Y si no te da el corazón para darle un par de vueltas y razonar que de violar. Y antes de encontrar el paraje deseado, destruiremos a los que como animales no han negado. Y antes de encontrar el paraje deseado, destruiremos a las que como animales no han negado. La brisa me roza la cara cada mañana, recordándome de todo su y antes de esconder esta sociedad culiá. Dentro de su falsedad, de su purefacta felicidad, animales son enjaulados, domesticados y humillados. En su centro tortura, Solo refleja su incapacidad de amar. Mientras esos animales intentan con su garra escapar de esta wea, vos querés que me quede callada. No pasa nada con cerrar los ojos frente a este asesinato autoritario. Con animales en cautiverio, nos paramos en solidaridad con cada animalita enjaulada. Y bien preparado atacaremos con terror a todas las carnicerías, al matarife culiado y los defensores de cualquier tipo de especismo.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 Yeah! <laughs> Déu-n'hi-do. Quin quedat... fotia allí a mig d'això, eh? T'has quedat ben despatxat, eh? Li has fotut seitan del bo, eh, aquí? Seitan del bo, a tot i plen. Seitan, tofu, tofu ahumado, ahí, de tot, menys crueltat. <laughs> Ai, ai, ai, men menys crueltat. Això, això, això m'ha agradat, clar que sí. Ni mares ni fills, només vegetals, home. Això mateix acabat de venir de Barcelona amb més feina que el fontaner uh! del Titanic, el mestre Palli apagant focs a tort i a dret, sembla un bomber. Què dius, bonic, com estàs? Que no pari la música encara que s'enfonsi el barco, no? Ara, Sobretot, ara, ara. Eh, que, no pim-pam-pum no pari fins que quedi una gota de fusta que no, que no estigui mullada. Ara, ara. Bona nit, bona nit. Bona nit, bonic. Pim, pam, pum. Ah el mestre Palli que està enfeinat, enfeinat amb tot el que està passant al nostre voltant. A la, a la dedicatòria hem parlat una miqueta de coses que passen i el mestre Palli sempre està molt atent a, tot el que passa. Molt bé, molt bé, molt bé. Més música combativa, seguim en aquesta edició 295, em sembla que ara em toca a mi. Sí, seguim a la, segona, sí. a la segona ronda. Mireu, us porto una, una trobada nova que em fa molta il·lusió perquè me la va recomanar el, el meu amic Lando, de, de, de, de, bueno, del País Basc, de Bilbao, de Lecumberri i de, i de tot el País Basc, que és el de Cari Negra, el Lando i la Echazo, que des d'aquí sempre els hi enviem també un, una forta abraçada, són els Garilac 26, que traduït seria, seria 26 de juliol, que és una banda bilbaïna de versions i temes propis, amb l'Iker a la guitarra i a la veu, el Joan és a la, al baix, eh, la Yelchu a la bateria, la Maria a la veu principal, la, la Madit a la, a la Triqui i a veu i l'Eneco a la... A la bataca. Al, no, a la, Ui. Eneco no, en aquest cas no és bataca, és eh, el boca, que és un, és un instrument tradicional ah. de, del País Basc, vale. i, i també a la veu. És un tema eh, que el van crear pels 25, pels 25 anys de la comparsa Saleak, eh, de la qual he tingut el plaer de, de poder participar en, en algunes calles de Bilbao fent, fent algun tornillo, que em convidava sempre a l'Ando, Y bueno, es un temazo que es diu Mende Laur Laurden. Hmm. Iakak itzen ditu Bilboko kale hilunak Eta berdez markotzen ditu Aindeltzak ziren izkinak Cadillac 26, aquí al Pim Pam Pum, partint la pana espectacular aquest Mende Laurden. Això sí que és de lo teu, eh? Sí, ja, no, sí, ballaruca de la bona. Ballaruca de la boníssima. Sí, la veritat és que van, van a, l'Ando va anar a un concert que feien al Teatre Banchoqui d'allà de, de, de Bilbo i bueno, la veritat és que ho van petar per tot l'ual. Allà Allà sempre porten del bo i millor i aquests Garilac 26 ho són, sens dubte. Molta, molta sort i molta força a aquesta banda, que era la primera vegada que passaven per aquí, no serà la darrera, us seguirem ben, ben atentament. Molt bé, molt bé. Molt, molt bé. Molt bé. Tu, tu ah, sí. què, Pau? Doncs jo també seguiré. Uh, de fet, no abandono Càdiz, seguim el mateix món. Cai. Sí, Cai. I, de fet, seguim amb el mateix home que amb el seu grup, diguem, de punk, doncs a part també té cantautor... Coses, exacte, fa... a part de cantautor, wow. eh, crec, crec que va començar ell sol, així de cantautor i tot, i paral·lelament va començar un altre grup, que és Rebeca Puesta, que em fa molta gràcia. Hasta perquè... les Exacte. Aquesta <laughs> sí que en sona aquí el pim-pam-pum sí? d'algo. Sí. No sé. Que... Després bueno, ho miraré, però Clar, foli, foli. el, abans ho comentàvem i el tema és que fa res van tocar aquí a Barcelona. De fet, com el, no sé, el, sí, eh? el 12 d'algo de desembre o, o, o menys, eh? Vull dir, ja fa, fa poquíssim. Des de Cádiz van venir aquí sí, fa sí, poquet. Sí, un que concert bo. que hi havia que no sé ni on, em sap greu, i tinc una memòria de merda, <laughs> però és igual. I, de fet, doncs, el Piso, és el, que és el noi d'abans, és el bateria i cantant d'aquest grup, wow. que, que això és una d'aquestes coses que costen. Mola que pocs grups ho aconsegueixen fer perquè... Hòstia, Bateria i cantant. Clar, a part d'estar coordinant tots els dos braços, les dues cames i a sobre haver de respirar i fer-ho bé i anar cantant alhora i acertar el micro, que aquesta és una altra... Sí, sí. És... sí ho, sé, ho sé. Jo quan miro les tecles ja em costa pa <laughs> parlar al micro, doncs imagina't tocant la bateria. Tio. Mm, sí, sí, I després és... toca la guitarra, ella en solitari? Sí, Exacte, sí, és, mentrestant no... És un màquina, ja... aquest xaval. A veure, ja, si ho fes tota l'hora ja... És un màquina, aquest xaval. bueno, doncs uh, aquesta cançó es diu Sempre Contigo i de fet uh, està dedicada a la seva mare, o almenys a una mare, que és a uh, Madre que te echo de menos, i podria estar dedicada a un pare o qualsevol ser estimat que, que et trobis a faltar, bàsicament i torna a ser més calmadeta que la vostra, que últimament, Isma, déu nhi eh? Bueno... Perquè te les guardes, que ja ho sabem. Sí, sí, sí. sí. que, hem, que escoltat la teva darrera, tio, <laughs> abans de començar. Hem fet un petit spoiler per a veure com anava la cosa. Ui, déu nhi hem, Acab... hem, Ens hem comparat el, la despentinada. Sí. <laughs> això acabarà com el Rosari de l'Aurora i tot això sabeu. Avisats esteu. Doncs això, sempre contigo. Fom-li. Fom-li. que te quiero. Sé que me estás excusando, no sé si será en el cielo. Y ahora de que lo cante, que lo cante a boca llena. Que conmigo, conmigo siempre estará. ser mi maestra. Gracias más por haber hecho mis dos brazos y mis dos piernas. Gracias más por enseñarme. Gracias más por tu grandeza. Por haberme respetado tal y cual como yo era. Para que he escrito una letra. Para que sepa que bona música andalusa, avui des de CAI, espectacular, sí, sí. Home, Pau. També tenen coses bones allà baix que, que no ens arriben molt, o almenys a mi, jo soc bastant Cert. ignorant de tota el, la cultura i la força que tenen allà els punts d'aquella zona i, hòstia, hi ha coses brutals. I tant, i tant. És veritat sí, sí. que potser és una de les zones més oblidades de vegades i que, i que per nosaltres és tot un plaer. Després de Múrcia diria que... <laughs> I Teruel, que existe. <laughs> I no existe. Clar que sí, molt, molt bona la tria, ens estan cantant tant el piso com, com la banda. Com es diu que es deia la banda, tornem-ho a dir? Rebeca Puesta. Rebeca Puesta, clar que sí. molt, molt bona la, la trobada del, del Pau per acabar aquesta, aquesta segona ronda. Ara és del torn de Mestre Tecles que inicia la, la del mig, la tercera. La tercera, va, encara... No... Normalment aquí jo ja em porto guitarreta elèctrica i tal, però avui avui he mm. vingut una mica relajado. Com que relajado. som tres i... Vinc, vinc amb un rigui. Bueno, un Monrigui. Una miqueta. Oh. La, la setmana passada ja vaig portar el sí? Sae, que sí? també li fot així... Porto els auxili. Uau! Mm, del País Valencià, no? Sí. Eh, des del seu disc de l'any passat, Tresor, he triat un tema que es diu Ui, la liem. Lia-la, lia-la. Charlie. con el carrito del helado. Sí, sí, sí. <laughs> Mireu, aquí quan, quan passa això, que és que estàvem parlant tranquil·lament nosaltres quatre aquí als estudis de Can Capablanca i acaba la cançó, bueno, acabat i ens hi hem posat, doncs això té un temps, doncs això se li diu una enganxada de toro. Ens ha enganxat el toro per tot l'ual, ens ha clavat ahir l'asta i, bueno, i ens, ens ho mereixíem, perquè com que ha acabat i no estàvem atentes, ens ho mereixíem. Espai, sí, sí, espai sí. patrocinat per Vox, no? <laughs> <laughs> hem de defensar, no, en castellà, tenemos que defensar nuestros valores, nuestra cultura i estas coses. Mala Xbox. bueno, pues seguim endavant, seguim aquí en aquesta, en aquesta ràfaga de l'equador del programa, que és la tercera d'avui. És que aquest, el rigui, tio, et mm. posa en un estat així de... Sí, flotant, ho vas no? escoltant, però bueno, et dona peu a altres coses. I, i aquí estàvem. Jo no, s'hauria pogut acabar la cançó i quedar-me aquí xerrant i potser passar mitja hora i ni m'entero. Eh? Exactament. <laughs> sí, sí. Bueno, el, el silenci ah, al final potser ens hagués delatat, no? Més que res perquè és un programa de ràdio i, i aquestes coses. Però bueno, mireu, venen, venen ara ben carregats també els veïns Boicot. Yeah. Ui. Sí, sí, sí, Boicot. Aquesta banda madrilenya d'escapung amb el Juanra al baix i a la veu, el Costa a la guitarra i a l'altra veu, el Gras a la bateria, l'Alberto a la guitarra i a la veu i l'Albert a la trompeta. A més porten el Juanan a l'altra trompeta, el Xavi a la triquitixa i a la veu eh, i i l'oboe i al saxo vale? o sigui, porta mm. un, un, munt de, un munt de gent, la gent de boicot, que han tret un, van treure el 2018, a finals del 2018 van treure un, un videoclip bastant guapo, imaginem que és avançament d'alguna cosa més gran que, que, haurà de, que haurà de sortir, i és un temazo que es diu Lloraré. Aquí us la deixo. Mm. una espera maldita que solo se llena Han tornat els boicot des de Madrid. Espectacular tema Zarrangano. Lloraré, que no lloraràs, si no lloraré. No, no, me va importar una decepció, eh? perquè quan la vaig veure que l'havies... A... Ui, ja hem que començat. Estaven ahir teclejant una miqueta. El... Sí. Era, era una cunya, no? Sí, les cunyes. No, perquè com que ho extraiem de videoclips, mm, el, hi ha els crèdits i a vegades hi ha musiquetes i coses. Mm. Sí. Això, que quan la vaig veure que l'havies afegit a la web, jo en lloc de lloraré, llegir lloraràs, i pensava que era com una reedició de, ah, de la ah, seva cançó i antiga. Sí, sí. I allí com un boig play i comença a sonar i dic, no, però... no, però... Okay. I llavors no? no, és lloraré, és lloraré els, els boicot que es van reinventant, eh, com dèiem fora de micro, la veritat és que és una sí, penya sí. que fa molts anys que hi són i que, i que segueixen oferint-nos novetats Han ben suculentes. Han passat d'un punt supercru a un punt rock sí, sí. o un punt ska... Eh, no sé, després un, lo mateix però amb aquell canvi de so que com que sona tot millor no? i perd una mica l'essència i ara continuen, van tirant milles amb aquest... Sí, amb i aquest... saben, saben fer cançons i saben fer temazos, realment. Vull dir, no I versions. Fàcil. Sí. I, I versions. I, versions. I, om, I omplir tots els escenaris on... Sí, no, és que a fora de micro estàvem pa parlant, perquè no ho sabeu els d'antena. Fes spoiler, fes spoiler. Que bàsicament crec, si no l'estic errant màxim ja, no. Uh, que acaben de treure, o fa poc van treure una versió que és d'Electroduendes, uh. que era la de Salgo a la calle. Del Temón. I... Boicot versionant Salgo a la calle d'Electroduendes. Eh? Exacte. Eh? I fins aquí ho deixem perquè la setmana que ve... Sí. Sí, Cunya sí, sí. publicitària. Spoiler, spoiler. <laughs> spoiler. Molt bé, seguim amb aquesta tercera ronda. Ens estem passant d'allò més bé aquí a Can Capablanca, a Radio Trama. Esperem que allà on estigueu escoltant-nos també també ho feu. Uh, I ara és el torn del, del Pau, que tira, sí. que tira una, una tercera bala de les seves. Tercera, Això és punk, tercera. no? Perquè el nom aquest ha, ha de ser punk com a mínim. És punk, és punk. A veure, és L'asquerosa de tu madre. L'asquerosa que... de tu madre, eh? aquest és el nom. Anem de, de mal en pitjor, no? Sí. De, deixaré de menos madre a l'asquerosa de tu madre. Clar. La següent ronda a veure què li passa a la madre, però això pinta ja de moment, molt malament. Tot de, de moment tot pinta malament. Sí. No, doncs ara una mica més en sèrio de, que és impossible amb aquests <laughs> temes, però és igual. <laughs> no, aquest grup per mi és un dels millors grups de punk que ha sortit d'Espanya, de, la veritat. És de Cartagena, si no... Andalusos també, déu nhi avui. Sí? Bueno, del sud. No sé, no, no. tinc ni puta idea d'on està Cartagena, la veritat. <laughs> Però és igual. Uh, van treure una maqueta fa... Pff, Anem fatal de geografia aquí, eh? Sí, molt. Jo vaig suspendre això. Fatal de geografia. Sí i la maqueta era de, com els 90 o així, i el que va passar és que van gravar la maqueta super mala qualitat, evidentment, com tots els grups de punk, encara que fossin dels 90, és igual, això. <laughs> I diria que van gravar-ho un altre cop amb una mica més de qualitat per fer un CD, però el cantant se'n va anar a viure a una altra banda o va passar algun marrón o es van dissoldre o alguna merda d'aquestes. Aquestes només... coses que passen. Exacte, i només va quedar una sola cançó amb veu, que és l'única que va arribar oh. a gravar que aquestes, les que no tenen veu, no estan disponibles. I aleshores ara farà, re, el 2012, van tornar a gravar, es van ajuntar i van fer-ho igual, però superviejos, perquè es nota. Vull dir, és com baixar-ho la velocitat a 0.75. És tot més lentet. Que curiós. Cartagena és a Múrcia, rectifiquem. Vale. Eh, doncs pues mira, el que deia abans, que Múrcia no... Rates. No ho hauràs buscat, no? Això? Sí, efectivament. Fede Tarras. Fede Tarras. Bueno, i... <laughs> <laughs> Què ens passa avui, tio? Va, doncs, va, va. Um, com que no ho comentarem després, uh, aquest, aquest grup per mi és molt similar, és un punt quasi obscur d'aquest de, de que seria similar a Cante Pinrelico, però per mi, curiosament, Cante Pinrelico no m'agrada gens i en canvi aquest l'idolatro. Vull dir que aquestes coses, mira, ja som va, així. Va, va, com Gustos colors, no? Sí. I aquesta cançó es diu El que acecha en el umbral. Aviam si us agrada. Enxufa-la! Enxufa-la! radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, doncs donem pas a la secció informativa. Comença l'agenda del programa, el primer dels actes que us portem. És la programació trimestral del cicle de teatre a la Quartera, la primera de les obres que es faran aquí a l'espai polivalent del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell. És 10 minuts de la companyia Les Gràcies. Serà divendres 18 de gener a partir de les 9, a partir de les 9 hores del vespre. 10 minuts és una obra de teatre visual eh, gestual i textual, la seva funció a l'hora de variar les diferents maneres d'enfocar l'escena teatral és la, promulgar, és la de promulgar les diferents maneres de fer teatre, des d'un punt de vista més plàstic fins a un més proper a la dansa. L'obra de 10 minuts parla d'una parella heterosexual que ha perdut la seva filla Fa més o menys un any, la dona és maltractada física i psicològicament per part del marit i la història anirà creant-se a partir de petites històries paral·leles que aniran omplint la trama de missatges claus per entendre-la. Després de l'obra, a més a més, hi haurà col·loqui postfunció organitzat per Arran Sabadell a càrrec de Maria Mena, psicòloga especialitzada en violències de gènere i una membre del protocol contra les violències masclistes de l'MPS. Eh, a més a més, el, el, la, la programació trimestral de Teatre de la Quartera continuarà divendres 1 de març amb l'obra Only Love Can Hurt Like This de la companyia Afflictus i divendres 29 de març amb l'obra El mar no hi cap dins d'una capsa de sabates de Lai Alcina i la companyia El Martell. Molt bé, i a continuació eh, parlarem del sopador solidari amb la Lisa que és a les 7 i mitja l'espai d'escriptura. Eh, es farà a les 7 i mitja un espai d'escriptura per transpassar els murs i a les 8 i mitja sopar vegà amb entrant, segon plat i postres per 5 euros. Eh, és el divendres també 18, així com el que parlava l'Isma, a l'Ateneu de Sitzània, al Camp de l'Arpa. Molt bé, un altre dels actes que porta l'agenda és la Festa Major d'hivern a Reus, amb el cinquè ball d'hivern, 19 de gener, a la plaça del Castell de Reus, eh, festa d'hivern de, de Sant Sebastià. A partir de les 18 hores cercavila, a les 8 i mitja hi haurà sopar popular i a les 22 hi haurà ball folk i rifa de coques. I també hi ha una xerrada més que feta el divendres 18 de gener. El 18 va carregat, eh, la veritat. Sí, bueno, ben ple. <laughs> A les 8 i mitja a la fusteria de Vallcarca, carrer Argentera 24. La xerrada va, anirà sobre la revolució de les dones a Rojava, l'experiència del poble de dones de Ginbuar, a càrrec de Mike Enach, membre del moviment curt de dones, que van al moviment curt i tot, així que és una molt bona oportunitat. Organitza el comitè de vaga feminista Vallcarca. I un altre dels actes de l'agenda, en aquest cas eh, el CSO L'Estilla a l'Hospitalet, serà el dissabte 19 de, de gener i a partir de les 6 de la tarda tindreu charla experimental, la conspiració de la música per al control mental i de la societat, amb experiments i freqüències. A més a més, la, la ballada continuarà amb un concert a partir de les 7 de la tarda amb la rumba de Talego, el rock and roll de Black Dingo, Eh, el hardcore de Nou Barris de Pinyent i la xancleta Billy de Los Welltrapas and the Tunnelage. També hi haurà tapeo vegà i, bueno, i un munt de coses més. Molt bé. El 19 de gener eh, faré, hi haurà un Alliberem els nostres cossos, enderroquem la pressió estètica. Serà una inauguració de l'exposició i estarà funcionant amb taquilla inversa. A les 7 de la tarda, al Casal Can Capablanca hi haurà la inauguració amb Happening, més performance musical de la Marta Bocart i un berenar musical amb Frida Sound System i organitza Matistes i Can Capablanca. Molt bé, fantàstic. I un altre dels actes indefallible, aquest eh, que es realitzarà a Castelldefels, Castelldefels antifeixista, antiracista i feminista, encerclem la carpa de Vox. Serà diumenge 20 de gener a partir de les 9 mitja a la plaça de l'Església. No hi falteu. I, i, i un concert, concert bolazo. concertazo, bolazo. Bolazo. Molt bé, a la Salamandra de l'Hospitalet tocarà Gatillazo el 22 de febrer a les 8 del vespre. Més a més amb Cercedilla, Cutres i em sembla que ja està. ja està. Serà a les 8 del vespre, punts de venda, Disco Revolver, Barnyaca. Molt bé. I més actes dins d'aquesta agenda, eh, gairebé acabant-la, el concert de punk rock que tindrà lloc el dissabte 26 de gener a partir de les 9 mitja a l'Associació Cultural La Urraca, al carrer Vidal de Valenciano número 2 de Barcelona, amb bo d'ajut de, de quatre pavos i bolazo, com dèiem, de Red Bruts Caspar i Casparrata, la, uh. els nostres col·legues de Barberà. I ja, per acabar del tot, hi haurà una jornada solidària el 26 de gener de 6 i mitja a 3 i mitja al CCO a l'Estilla, la a la, serà contra la repressió i les anarquistes a, eh, contra la pressió soferta a les anarquistes en Filipines. A les 6 de la tarda hi haurà una exposició fotogràfica, a les 7 una xarra Lutxes anarquistes i situació actual, i a les 8 hi haurà els concerts amb eh, Escupe, Total Likers, Abiertes hasta l'amanecer i Patata i Bleda. A les dues seguiran i acabaran ja els DJs Bailongas M&Ms. Molt bé, fins aquí la secció informativa del programa, fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum. radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, penya, seguiu a Trama, la ràdio clandestina de Sabadell, Continua el pim-pam-pum, música de trinxera per a oïdes dissidents. I ara jo, per obrir la quarta ronda, sí que començo a treure guitarretes. Uh, és que, que... estem a l'Equador, eh? Això es nota sí, ja. Sí, sí, sí, ara ja... Això era inevitable. I a més us porto el primer homònim de la vella. Oh! Us presento banda, són els primer, primer règimen de Bogotà, Colòmbia, Y la cansó y el disc es en Último Testamento. Canyo, de la bona. des de Bogotà amb tota la ràbia, amb tota la fúria que porta avui el mestre Tecles. déu nhi com te l'has tirada. Sí, potser hauria d'haver intercanviat la 4 i la 5. No, no ja, va. molt, molt, molt gran, Riqui, clar que sí. Però bé, no? Després de l'agenda una bona... Déu-n'hi-do, déu nhi do sí, sí. Sí, perquè ningú s'adormi aquí, no? Una miqueta, despentinant. Vinga, va, anem despertant-nos. Eh? Si, no esteu bé, si no esteu bé, ja us diem que, que d'aquí poc ho estareu. Va, què portes, Isma? Mira, doncs me l'ha deixat votant. La veritat és que me l'ha deixat votant el mestre Tecles perquè des de Bogotà, Colòmbia, també, us porto i us presento... Sí. Homònim de... de... No, no, no, no, és homònim, però homònim de, de, Entre tu i jo em referia. De lloc, no? <laughs> Mireu, donem la benvinguda a les Valdàvia, aquesta banda de punk hardcore feminista, The Riot Girls, de Bogotà, Colòmbia, com dèiem, són la Maria Paz eh, com a cantant i el xilòfon, la Melissa i la Daniela a les guitarres, la Cindy Lou al baix i el Jan a la, a la bateria. És un tros de cançó que està extreta des del seu primer EP eh, Quiero que esto sea hermoso, que va sortir justament a inicis d'aquest 2019 i és un temazo que s'anomena Tierra de Dignidad. Ho, ho, ho! Molt bona, eh? Clar que sí. Hòstia. Puncarrada Nui, espectacular aquesta Valdàvia, des de, des de Colòmbia, des de Bogotà, amb aquest, amb aquest estil Riot Girl de, de punk que porten, impressionant. Sí, mira, jo que no sóc molt, molt amant de, de aquest estil concret de cantar de noies, la veritat, vull dir, <laughs> i mira que a mi m'agraden molt els crits, però aquest estil és una cosa que em fluixeja una mica, i en canvi m'ha agradat molt la cançó aquesta, sí. A mi em va fascinar aquest punk rock eh, comparat amb, amb guitarretes ben, ben, ben potents, i també la, la veu, la veritat és que la veu de la, de la Maria, Paz és, és mm. tremenda, mm -hmm. tremendíssima, la xitxa que li fot, Va, va, em, em va enamorar i tenia moltíssimes ganes de, de portar-la aquí al pim-pam-pum. Deixeu-me que us digui també que, que Valdàvia eh, és, és un nom que van treure perquè hi ha una llegenda del nord de Santander que deia que existia una bruixa que es deia Valdàvia i que, i que ella es, es converteix en, en lechuza, en oliva, i mm -hmm. és una bruixa que persegueix i castiga els homes que són violents amb les dones i, bueno, i d'aquí li van, van buscar-se el nom, molt, molt, molt guapa. La... Valdàvia, les dues amb B baixa. No? Sí, Valdàvia, les dues amb B baixa, mm. per les que vulgueu buscar-ho, són tota, tota una troballa i els hi donem aquí, des d'aquí la benvinguda. I tant. Molt bé, sí, doncs sí. més música combativa, més edició 295, això no s'atura, això continua, és el torn del Pau. Hola, <laughs> què tal? Com esteu? Uh, aviam, ara seguirem amb un grup d'aquí al Vallès, ja he abandonat Andalusia, i serà el grup que és Estró, que jo crec que us sonarà... Els Estró, d'Ullastrell. Els Estró, sí. Amb el Putxo i l'Uri. Exacte. Sabeu què passa? Que la primera maqueta que van gravar, que això no ho sabia però he descobert avui, la van gravar a Sabadell. Per tant... No, no, perquè Sama no hi ha l'Obo. On estava enregistrat la primera cosa? A Sabadell? Però doncs són de Sabadell. A la capital. Ja no, no, que són més, són més agarencs que, que de Sabadell. Bueno. Tampoc els faltis tu, ja es posen sols. <laughs> Tampoc els faltis. Que cabron. Bueno, doncs eh, aquesta bona gent de, amb Estró van començar el 94 i crec que el 2012, no, 2002 o sí, ja ho van començar a deixar i van seguir amb altres projectes, amb Coyonis Catsi, que aquí vam posar alguna altra cançó, i, i més enllà doncs, cadascú van anar diversificant amb diferents projectes, però es troba marcar. Antipàtics. Antipàtics, i... sí, l'Uri. l'Uri. exacte però van marcar. La veritat és I que Estró és un d'aquests grups que, que queden. I jo vaig estar buscant, que segur que, que han sonat aquí el pim-pam-pum, però realment no vaig trobar documentació de que, de que haguessin sonat i dic, pues és igual, jo els poso i que repeteixin si fa falta. Jo els vaig portar un cop, segur, amb banderes i persons. Doncs mira, és la, exactament aquesta. Sí, eh? <laughs> ben triada, ben triada perquè Clar. és un temazo brutal. Clar, i, i el tema d'aquesta cançó és que, mira, som, de fet, som molta gent molt diferent de, amb que ens apoyem, que som units amb lluita i que intentem comportar-nos bé i passar bé i, i fer força junts, però realment pensem coses molt diferents. I aquesta cançó el que diu és que no hi ha ni una punyetera bandera que et representi i que tots som presons. En aquest sentit, doncs, cadascú sí que hi han doncs, diferents veus, diferents idees, però tenim un front comú i és molt important. Això. El que ens representa és el poble. Exacte. Mazarranga no per la vena... Gang, gang, gang, gang. Doncs sí, sí que havia sonat, sí, ho hem estat mirant, oi? Però feia, feia uns dies, no? Una mica de temps, ja. El programa número 10, família. Bueno. 10, no 10.000, no, no 10 no, no, 10. El, el Dani Castro encara que es diu, ¿quién es ese niño que sale en la foto, no? <laughs> I com dèiem, el Palli encara estava al programa, si era el programa mm, número 10. Sí, sí, certament, certament. Mestre Palli, creador i ideòleg d'aquest programa, que avui arribem a l'edició 295, molt contentes de que ens seguiu escoltant. déu nhi Per ser això d'Estro, el, Ah. A mi ah. només em sona és, a, a, un licor. A un, licor és, que Estro 80. És exactament no? <laughs> això. És, és el nom més d'Estro. De fet, el grup es deia Estró i una com la rodoneta de graduació. Sí. Mm i, i de fet d'Estro en comercialitzen de 40, 60 i 80. Però... jo crec que han fet les versions més menys uh, alcohòliques perquè és una mica il·legal el tema. Jo me'n recordo quan era molt jove, o sigui, el, de les primeres sortides que anaves al bar, al pub, no a un bar, sinó mm. a, a un pub, quan començava a sortir, i vam fer, un, el meu col·lega i jo, vam fer un xupito de 80, de pardillos Durillo, total. Durillo. I ens, si no recordo malament, va ser fotre-se'l... Ah, això, ens van dir... <laughs> No, però te, te, tens el xupito d'Estro 80 mm -hmm. i un xupito de Blue Tropic al cantó el pal. Te fots un i després l'altre acto seguido perquè si no moriràs. I, i res, ens sembla que vam sortir del bar a potar directament. <laughs> Bueno, perquè els Estro hi anaven molt forts perquè... Bueno, I eren som... molt jovenets, eren per... Clar. i a més er, eren només quasi bé començar la nit, eh? Vull dir... Ull, ull amb el Blue Tropic, a vegades entra <laughs> malament... Sí, potser va ser el Blue Tropic el que ens va fer putar. Eh? <laughs> Segurament, per això ho feien, no?, el segon xupito. Si el, voleu, pensem el això. El segon però... era justament per això. <laughs> Bueno, des d'Ullestrell eren els Estró, espectacular la, la trobada que ens ha portat el, el, el Pau. Continua la música combativa, continueu aquí a Radiotrama, és el torn del mestre, del mestre de tecles. Va, va, va jo me'n vaig cap a Andalusia. Oh! que no? Eh? Me'n vaig a Fuengirola, a prop de Màlaga. És una banda que es diu Peste i Mierda. Peste i Mierda, bueno. La de tu madre, peste i mierda... Bueno, Van van la línia. M'agrada, és un bon nom. Sí, sí, sí. I ja veureu que la música que fan també... Està extret d'aquell recurs que faig servir vegades, que és mm -hmm. un pedazo de recopilatori amb desenes i desenes de bandes, que es diu Punt contra o fascismo. Mm -hmm. Ole així com en, en ah, portuguès. mm -hmm. o, o, fas, o, en gallec. O en gallec. Però no, perquè hi ha molts grups de Sud-amèrica, jo crec que deu ser Brasil, em sembla que de Brasil o...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 Peste Mierda, reventant Can Capablanca, reventant Radio Trema, Radio Trama, Radio Terra, eh, Radio Pinsania i Activa Ràdio, que és on ens podeu escoltar. Déu-n'hi-do, déu nhi déu, nhi déu Molt bé, Riqui, eh? Hosti, quin Aquí, topat a topar. Amb, aquest toque ska, així, no? sembla que en deien strip punk, que, que feien strip punk, Bueno, no sé, per mi l'estrip punk és més oi, però sí, sí que tenien sí. moments bueno, de lletra i tot que... Us, pot ser sí, altres cançons, no? Sí. Bueno, I amb aquests rates de ciutat ha arribat el, el David Garcia, eh? Uh! David! Bona, bona tarda, Eh, David. Què tal, guapo, com estàs? <laughs> No m'ho esperava, uh, parlant aquí, aquí en antena, aquí estem bé, sí, sí. Bé, bé, bé. Ja, T'ha tocat, ja. <laughs> Molt content que hagis arribat. Que ens facis una visiteta de tant en quant aquí al Pim Pam Pum sempre és tot un ple, David, clar que sí. Mireu, doncs continuant en, amb la música combativa, però no gaire, perquè ja ens encaminem a la, la, la quarta, perdó, la cinquena ronda, ja l'ha començada el Ricky, ja em sembla que em toca a mi. Sí, sí, sí, sí. I això ja fa una baixada que flipes. Això fa molta baixada i anem molt, molt esbarades. Mireu, us presentaré una altra banda. Avui vinc amb moltes presentacions. A més, hi, hi trobareu un, un homònim aquí al mig. Uh, sí. segon de la nit. Segon, hom homònimament parlant. <laughs> Són els Distailers, que és una banda de punk rock formada a Los Angeles el 1998 i dissolta el 2007 amb la, amb la veu de, de la Brody, que també tocava la guitarra, el Tony i la Rose a les altres guitarres, el Ryan al baix i l'Andy a la bataca. És un temazo des del seu, eh, des del seu LP homònim de Distillers, que va sortir l'any 2000. És un temazo que s'anomena Red Carpet and Rebellion. Red Carpet and Rebellion makes you wonder if the established ones, they ain't out to get ya, cause you're a mile away. Red Carpet and Rebellion, The Distillers is in the house, aquí al Pim Pam Pum, <laughs> mm-hmm. reventant-ho tot. Déu-n'hi-do, déu nhi déu Molt bé, eh? Hosti. Què us ha semblat? Sí. M'agrada moltíssim. Ja t'ho haig de dir així de clar. I tant. La veritat és que la... La, la arra aquesta... Sí, la Brody fot una veu brutal. bastant guapa, bastant guapa. Sí, em sí, recordava exacte. molt, com es diuen, uh, aquestes noies, els suecs, que són dues noies i dos nois que estan a l'ordre del dia. Sí, no? Eh, de Bamun Show. Bamun Show, exactament. Bamun Show, Eren sonaven. aquest rotllete que també de... Sí. perquè com superactiu i que, sí. que et posa de bon humor també. A vegades. Ben accelerada, ben tocada, molt, molt bona, molt bona la proposta. Celebro que us hagi agradat, celebro que allà on estigueu també us hagi agradat i seguim amb més música combativa, seguiu aquí al Pim Pam Pum, és el torn del Pau. Em toca, oi? Què portes, guapo? Doncs els meus estimats aquests Kids of Rage yeah, de Barcelona, que crec que no han tocat, no han sonat aquí el pim-pam-pum, i és un pecat. Això... Mal fet, mal fet. Haurem de buscar un Cristo i que ens, no sé què, perquè me cago en Déu. Ens fragelarem. Doncs bé, els Kids of Rage porten gairebé 10 anys ja, d'aquí un any farà 10 anys eh, que porten els escenaris, i ara el 25 de gener trauran un nou CD, el segon CD, eh, i tinc moltíssimes <laughs> ganes de, de que el treguin ja i això és Levante. És un, un grup de hardcore, ja, així que ja ens hem despentinat del tot, ja eh, està. Ja anem forts? Si voleu escoltar cantautors ja podeu parar... No, no ho pareu, sisplau. <laughs> I sobretot també vol, bueno, voldria dir que aquest dia 26, que serà la presentació del CD, a l'Estraperlo faran un concert juntament amb Alea Jacta Est, Rodelais, Go Veterans, By the Hand i, i hi haurà estant de Hardcore Hits Cancer. Com By the Hand. M'agrada <laughs> bueno. <laughs> I la cançó es diu Hurry Up. Fum nena. We are Hurry up. Realment, res, que vull tornar-ho a dir perquè tinc moltes ganes. Una forta abraçada al Kim, al Jorge, al César, al, al nou, al Presta, que és el cantant de Haidavey, que ha entrat ara al baix, bueno, ara farà uns mesos i una forta abraçada d'aquí cap a Barcelona perquè, home, se la mereixen. I tant que sí, molt bona pinta aquest avançament i, i serem molt darrere d'aquest nou, uh mhm. -huh. nou treball que han de treure. Molt bé, I la tant. veritat és que excel·lent la proposta del Pau. Com sempre, música reivindicativa, alternativa i combativa aquí al Pim Pam Pum, com és la nostra senya. I, bueno, i això comença a acabar-se, no? Perquè arriba la darrera ronda, Last Fight. Sí, sí, sí, sí. sí. Què porta, I... Ricky? i com que sabia que venies tu, he he de portar una despentinada màxima. Avui el Manolo estaria molt, molt, molt orgullós de nosaltres. Ja, sí, Manolo, si ho estàs escoltant, prepara't, perquè, <laughs> perquè lo que ve, lo que ve, no només la meva, sinó lo que ve, <laughs> és potència màxima. Jo, per començar a, ca... per començar a acabar... <laughs> L'inici de la fi. Us porto el que dóna nom a la secció d'Hispeina, que són els propis d'Hispeina, aquesta banda de Madrid. Tercer homònim, no? Sí, no? L'acceptem o no? <laughs> Homònim de grup i, I secció. I, i secció. Ah. Sí. Podria ser, podria sí. ser. Per, bueno, expliquem-ho, no? Que la secció d'Hispen és aquella en la qual doncs, us posem músiques que us fan despentinar i que el doble bombo queda enrere, eh, comença el triple bombo i totes aquestes coses. És com metafòric, no? Que foten tanta canya que l'altaveu... Eh, Despentina. Despentina. Sí, jo sempre m'imagino aquell senyor al sofà aguantant-se. Agafant-se, agafant-se sí. fort per no tombar-se. Aquesta, aquesta és la idea. <laughs> doncs això, agafeu-vos fort que bé. Eh, és, una, és una banda que compartia membres amb els Cartón de Zumo. Oh. Que potser ho sonen una mica més. No, els Cartón de Vino sí, però de Zumo no. Ah, Cartón de Zumo. <laughs> Perquè eh, els Cartón de Vino és la secció punky sí, costra. Exacte. I els Cartón de Zumo són com els straight edge del no, ah, mateix ah. gènere no? musical o bueno, més tirant cap és al hardcore i això. És com Batallón però... del Castigo i Botellón del Castigo, no? que també existeix i <laughs> sí, sí. És per, a, per allí aniríem, per allí aniríem. La veritat és que si agafeu, si us descargueu el, el disc aquest de Dispeina, eh, va acompanyat de d'una fo fotografia és que és tot molt casolà, mm -hmm. és molt l'automismo, i la veritat és que ho van fer amb moltes presses perquè també va passar alguna cosa rara allí, ho van fer tot amb presses i falten cançons, o sigui, no, ah. surten, no hi ha la lletra de totes, falten quatre, em sembla. Però, bueno, hi ha la lletra i si... O sigui, òbviament no entendreu un borrall no, del que dic, no, clar, clar. De que sí, diuen. Que la lletra és igual, però, no? Es tracta d'això. Però si busqueu, si ho busqueu, hi ha totes les, gairebé totes les lletres i la veritat és que són de lo més combatives que mm -hmm. us mhm. podeu tirar a la cara tot i que no ens enterarem de res. Es van deixar la lletra de quatre cançons, de quantes? <laughs> De... Ara m'has pillat, però jo què sé... Però rotllo 8, 15 8 o... Ah, 15, vale, vale, bueno. Clar, perquè pensa que són totes molt curtetes. Un 33% de les lletres es van deixar, podríem dir, no? <laughs> Medi pollastre. Van tan ràpids que s'obliden les lletres i tot, sí. El tema que us porto es diu Yonkis. Yonkis. Què, penya, una miqueta millor, no, ara? Molt bona, Riqui, eh? Sí, sí. Així sí. Així una bona sí. despentinada. Fins i tot el David s'ha despentinat. M'ha cagut no havia vist la vida, això. <laughs> Calvo, que condena. Ai. <laughs> molt bé, molt bona, molt bona la, la trobada des de Madrid amb molta ràbia eh, si heu entès alguna cosa ja ens ho explicareu i Però fins... la cançó es diu Yonkis i està, és una de les que sí que té mm -hmm. lletra, la podeu buscar, va contra... Els Yonkis tant de la droga, perquè són straight age, uh mhm. -huh. però també del consumisme i la necessitat sempre de nous estímuls, o sigui, com que no en tenim prou amb, no, amb les relacions humanes, amb l'amistat i això, sinó que sempre necessitem complicar-nos la vida. Més, més coses, més coses, més, sempre sí. més. I tant. Molt bé, amb aquesta, amb aquesta cançonassa ha acabat la, la sessió del Mestre Tecles d'avui. Em sembla que... M'he quedat molt a gust, eh? Sí, sí, sí. sí. <laughs> no sé per què. Jo estic segur que... que... I se m'ha fet curtet, la veritat. També. Ah, sí, sí. sí, sí, la veritat és que... Bueno... Tenia moltes ganes de que vingués el Pau, teníem tots moltes ganes... Ha sigut tot, tot, eh, tot eh, el, el final d'any, mm -hmm. pensant a veure com, caram, ens ho podem fer, això que si... A veure quin dia podem trobar pensant si ho fem en dissabte o si ho fem en, com ho fem perquè poguessis vindre. I tant. I mira, i ara ja et tenim aquí i, i fixa. <laughs> Sí, no, jo contentíssim de poder estar aquí. Realment sí que ha sigut un final, començament d'any bastant boig, així que sí, no, no sé què, no sé quantos. I res, realment estic molt content de poder venir regularment, que m'hagueu d'aguantar una estona. Per nosaltres és la vida, clar que sí. I de poder tirar cançonetes, que és el que ens agrada a tots, sí. I tant que sí. Mireu, doncs acaba aquí aquesta edició 295, arriba al seu final eh, l'edició d'avui del Pim Pam Pum, no sense abans tirar un parell de temes, sinó també sense abans recordar-vos que el programa d'avui estava integrem, integre, íntegrament perdó, dedicat a la, a la campanya Lluita Feminista contra l'Odi Feixista, eh, encetada recentment per diferents col·lectius feministes d'arreu, de, Eh, feministes antifeixistes i no passaran i també estava dedicada a la setja de moment detingudes per la policia espanyola amb la cooperació dels Mossos d'Esquadra pel tema de, de, de l'ocupació de les vies de l'AVE durant el primer aniversari de l'1 d'octubre. El SEMNUS ni una més, però repressió i tombem el règim. Amb això acaba aquest pim-pam-pum, no com dèiem abans, sense un parell de temes, que em sembla que el primer dels mm. darrers els, el tiro jo, Sí, sí, sí. sí. Pues doncs vinga, va, seguim amb aquesta espantinada que, que el Manolo <laughs> segur que n'estaria orgullós. Mireu, porto una banda que són els Acidic eh, Liquid Explosions Slamming, ah, Gore ah. Green, Sí, és un nom... Fins ara tots els teus noms eren bastant fàcils i sí, fins ara. te l'has guardat. Me l'he guardat per, per fotre-me... Això guapo pel final, no? Sí. sí, ara és... torno a dir, torno a dir. Això. Acid Liquid, eh, Explosion Slamming, Gore Green, i és una banda de, d'Urban a Sud-àfrica que fan Slamming Brutal, Death eh, Gore Green i Mem <laughs> Green i són unes bèsties pardes, són unes males bèsties des del seu, des del seu treball Gore 2 que va sortir el 2018, és un temazo que es diu Bonsau Sau i bueno, amb aquesta, amb aquesta m'acomiado. Home, meva, no venen moltes cançons de Sud-àfrica tampoc, no? Aquí? No, Vull dir... no. És, és veritat que certament hem anat poc a, cap allà a sí, buscar sí. bandes i la va posar el Marc Padró, el Brujo, uh -huh. la va mhm. posar en, en les xarxes i vaig, vaig cercar-ho, vaig dir, tate, que això, això és... Marc Padró és... només fot coses bastant bèsties, eh? Sí. sí. <laughs> També és d'aquelles que si podeu, si podeu entendre alguna cosa ja ens ho fareu saber, que nosaltres de moment no, no, no ho hem aconseguit. Doncs i bé, ja per acabar, acabar, acabar, al final del final, uh, serà una altra cançó que tampoc entendreu res, així que millor l'expliquem una miqueta. No ens esperàvem menys. No, home, només faltaria. Uh, de Palermo venen els ANF, que és Always Never Fun, i és un grup de Power Violence eh, que van començar el 2012. Per cert, l'any que ve vindran a fer una gira per aquí perquè els estic mig puntant. I si algú vol que toquin a casa seva, <laughs> doncs que parlin amb mi. Que vinguin. Exacte. Que ens ho diguin per les xarxes, clar que sí. Clar que sí. Tenim un manager a, ah. al, al programa i no ho sabíem. Eh? No, ah, simplement muntar <laughs> alguns concerts que a vegades toca. O sigui, a vegades és bo muntar concerts per grups que si no Sí, Algú sí. ho ha de fer. I, I ja està, en fi. I aleshores aquesta cançó parla de que mm, més o menys de tots els machirulos al mig d'un pogo, que sobretot en el món del hardcore és molt habitual que és, bueno, tot és postureo, jo m'etiqueto així, no sé què, em poso a ballar d'una manera superguai, tal, no sé què, i hi ha gent que comença a donar hòsties a Mansalva i, i ho fan sense sentit directament, i bueno, es caga una mica amb ells, i la cançó es diu Circle Pit. Circle Pit, molt bé, molt bona. Doncs mira, eh, deies lo de muntar bolos, mm, aquí al Pim Pam Pum estem intentant tirar endavant aquesta edició 300 amb el bolazo pels 18 anys de Can Capablanca i els 10 anys de, de, de, de Pim Pam Pum. Pim, pim, pam, pum. I bueno, tot això serà el dia 16 de març del 2019. Estigueu molt atentes que aviat començarem a treure algun cartellillo i alguna cosa així i seguiu-nos a les xarxes i allà on sigui que, que intentarem posar tota la info al dia. I no sé si alguna, alguna de vosaltres voleu afegir alguna, alguna coseta més. Jo només una abraçada a l'Eri, a la Noe i el Manolo. I tant que, que sí, una abraçada. A veure si ens trobem aviat. I tant. I jo destacar que mola molt els problemes que resolen sols, no? Això que comentàveu abans, de, hòstia, els horaris, clar, canviem i ara, pum, canvia de curro el Pau, sí, ja pot sí. venir també a vegades això hi ha problemes que costa molt de resoldre i altres, I altres que, que surten sols. sols. Ah, Ojalà tots fossin així. I tant que sí, i tant que sí. Bueno, però també és, és, és, és, és veritat que si teniu algun problema, parleu amb el Palli. <laughs> Perquè res no falli, Palli, Palli, Palli. Pim, pim, pim. pim venir a tirar, a tirar reggae una miqueta així. Clar que sí. sí. T'has motivat, eh? T'has motivat. Sí, sí, Clar que sí, David. És casa teva, ja ho saps que sí. No li ha molat el hardcore i ha dit això ho he d'arreglar d'alguna <laughs> és broma, és broma. Molt bé, amigues, doncs eh, fins aquí aquesta edició 295. Ha estat un plaer que ens escolteu, ha estat un plaer estar amb totes vosaltres. Com sempre diem, ens trobem. A les xarxes i pels carrers. Salut, Salut i revolta! revolta.